أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام Studio Tauhid Islamska omladina Beč الله والإسلام Hoćemo se odreći svoje vjere, hoćemo se odreći Kur'ana koji kaže innemel mu'minune ihva. Svi mu'mini mogu biti samo braća i ništa drugo. أحب جحا Hafiz, magistar, Mohamed Fadil Hođe.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 uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala spominjući nam i učeći nas velikim događajima koji će se desiti pred i u toku sudnjega dana obavještava nas tom velikom musibetu koji će zadesiti cjelokupno čovječanstvo. To jeste o tome da će taj dan biti težak nebesima i zemlji i da će te promjene biti temeljite, da će doći do potpunog gašenja života i sve živo okusit će smrt. Samo onaj koji nije postao i koji neće nestati, on jedini ostaje u životu. Sve ostalo okusit smrt mora. Kullu nefsin ikatul meut. Svaka osoba okusit će smrt. Ne samo doživjet će smrt, već će okusit smrt. A okusit smrt, to znači osjetit će gorčinu i žestinu umiranja. Kaže nam uzvišeni Allah, Jalla šanu, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ I kada se stranice rašire, suhuf, to je množina od riječi sahife. A to su stranice ljudskih dijela. Stranice na kojima su ljudska dijela zapisana. onako kako uzvišeni Allah Đelešanuhu najbolje zna. Jer nam kaže Ma jelfidhu min qavlin illa ledejhi raqibun atid. I ne izgovori ni jednu riječ, a da kod njega nije raqibun atid. Raqib, ovaj melek na desnom ramenu, i atid, melek na lijevom ramenu, koji pišu ljudska djela. Kada je u smrtnoj bolesti imami Ahmed uzdisao, kada bi mu došla teška situacija, govorio bi a, a. Pa bi mu neko od prisutnih rekao da se i to zapisuje kod meleka. I nakon toga više imami Ahmed nisu ga čuli da pušta glas u bolovima koji su ga zadešavali. Dakle, sve se od čovjeka piše i bilježi. وَإِذَا صُحُفُ نُشِرَ I to je jedan od presudnih časova. Kako će i na koju stranu će čovjeku biti data knjiga njegovih dijela. Hoće li s desne strane, pa će biti ashabul jemin od onih koji su sretnici, od dženetlija, ili će biti min ashabi šimal od onih kojima će se njihova knjiga dijela dati u lijevu ruku. Pa će im se reći i kitabek, uči i čitaj svoju knjigu. Čitaj pred cijelim svijetom šta si radio na Dunjaluku. Kefa bi kel jelma alejke hasiba. Dovoljno ti je da budeš ti taj koji ćeš sa sobom svojiti račun. Dakle, čitat ćeš šta si priredio na ovome svijetu. A nekome će knjiga biti data iza leđa. Što se tiče onih sretnika kojima se dadne u desnu ruku, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا Kome bude njegova knjiga data u desnu ruku, on će lahko polagati svoj račun. I otići će sretan svojoj porodici. Sretan i radostan da ih obveseli da je on od dženetlija. Jer na Dunjaluku to ne znamo. Osim za one za koje je Allahov poslanik, ali salam, opet Allahovim mahjom rekao da su dženetlije. Ali koga danas vidite da kaže ja sam od dženetlija, znajte da je taj krenuo krivim putem. Jer ne zna se na Dunjaluku to će se znati na ahiretu tek. Može se znati samo preko garancije, to jeste Kur'ana. Ako se držiš kako treba i ako su ti iskrena djela, a to će se pokazati na sudnjemu danu. I preko objave, preko Božih poslanika, ali zato Pošto to mi danas ne znamo, nema danas toga ko može za sebe garantovati da je on od takvih ali, ono što znamo, da postoji opšta garancija za mu'mine, za one koji vjeruju ispravno, koji se drže slova Kur'ana, koji nastoje da saznaju šta je Allahov poslanik ih selam radio i rekao i koji to sprovode u svojim dijelima. Za takve inša Allah nadati se da su od džennetlija. Zašto nadati se? Zato što ćemo tek na kraju vidjeti da li su ta djela primjere. Jer tri su svojstva koja se moraju naći u jednom dijelu da budu primjena kod uzvišenog Allaha Đelešana. Prvo svojstvo jeste da je dijelo ispravno urađeno. Dakle, da je propisano vjerom ono što je često Allahu poslanik ali sad sam naglašavao da to nije novotarija, da to nije nešto uvedeno u vjeru. Jer je Allah Đelešanuhu ne prima bilo šta. Već samo ono što je propisao, onako kako je propisao, kada je propisao, koliko je propisao, sve se to uzima u obzir. To je prvi šart, da je ispravno urađeno. Drugo, da je iskreno urađeno u ime Allaha Đelešanuhu. I Treći, da taj koji je to uradio da je musliman. Da je od sljedbenika ove vjere. Jer danas to jeste od vremena pojave Allahovog poslanika i salatu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem uzvišeni Allah drugo ništa više ne prima. I kaže ne dine inda allahe islam. Samo je vjera kod Allaha islam i ništa drugo. To treba reći nekima. Iako je ovo od osnovnih stvari početnica u islamu, ali treba nekima to reći, kao da su zaboravili. Ne može se učiti fatihane muslimanima. Ne može se ovo i ono raditi. Kao što se dešava i čujemo neke da rade. Ne može to tako. Jel pravo? Znači, od tada se više druga vjera ne prima. Ništa. Samo islam. Drugo neispravno. Da i dan i noć se moli. Da ne znam šta radi. Da na glavu skači. Ne ima fajte. I zato kuranski ajet kaže a miletu nasibe. Doći će neki koji su radili i radili. Umorili se. Trudili se ali će na kraju ta slanara hamija u čehennemskoj vatri se prži. Zašto? Ne može svašta kod Allah. Samo ono što je ispravno. A šta je s onima prije? Biće židova u, džennetu. Biće sljedbenika Isa ali i salam u džennetu, ali koji Oni koji su bili na ispravnom vjerovanju do pojave sljedećeg njihovog poslanika. Što znači, židovstvo se više nije primalo od pojave Isa a.s. Gotovo je. Kršćanstvo se više, ili bolje rečeno, ono sa čime je došao Isa a.s. više se ne prima taj šarijat od pojave Resula Muhammeda s.a.v. Zašto? Jer čovjek je dužan da vjeruje onog posljednjeg poslanika i radi po njegovom šarijatu, a da vjeruje u sve, u sve ostale Allahove poslanike. Dakle, sljedbenici prijašnjih objava koji su radili ispravno do vremena sljedećeg Allahovog poslanika u redu su inša Allah. Dakle, to je ono, to je ono pravilo. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَسَوْفَ ili na drugom mjestu وَرَاءَ ظَهْرِهِ iza svojih leđa ili sa svoje lijeve strane. Feseufe jed'u subura. On će prizivati svoju propast. Šta znači prizivati propast? On će žarko željeti da ga ne ima, da bude uništen, da Bog do on sam sebi može dokunicati ili da može sebe uništiti ili helač, da bude, on bi to najviše volio ali ne ima bježanja odatle više. Na drugom mjestu uzvišeni Allah nam kaže وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ Ko bude, kome bude knjiga data iza njegovih leđa. فَيَقُولُ ja lejteni lam ute kitabije. Reći će, kamoli sreće moje da mi nikako knjiga moja nije data. Walam edri ma hisabije. Ja kanetil qadije. Da Bog da nisam ni saznao za ovo što, što mi je dato. Da Bog je prva smrt bila konačna smrt uništenja. Ma agna anni malije. Sve će on to govoriti. Šta mi koristi toga dana moj imetak? Heleke anni sultanije. svoja moja vlast koju sam imao i poznanstva i dunjalučke veze, sve to propalo. Dakle, to će biti presudan trenutak kada će se ljudima davati knjige njihovih dijela. Ali o tome ćemo inša Allah kasnije još progovoriti. Zatim je Allah Đelešanohu nam kaže وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ I kada se nebo ukloni, kada više neba ne bude. U drugoj suri, suratul Fajr, kaže nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala وَجَاءَ رَبُّكَ I doći će gospodar tvoj, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, koga će cijelo čovječanstvo očekivati da počne suditi. Nevjernici ga nikada neće vidjeti. Zašto? Jer gledati uzvišenog stvoritelja Allaha Đalešanuhu je najbolje i najveće uživanje, a to ne ima nevjernicima. Kalla innahum ar rabbihim jaume mahđubun. Oni će toga dana biti zastrti od svoga gospodara. Zatim uzvišeni kaže Uvađa rabbuke i doći će tvoj gospodar. Wal meleku, a meleki su već safa, poredani sve u sakove Meleki prvog neba okružili ljude, čovječanstvo cijelo se iskupilo i ljudi i džini i prvi i posljednji. Allah najbolje zna koliko miliona i milijardi i ljudi i džina i sve to ta nova zemlja podnijela na sebi. Jer će biti jedna nova zemlja, koja će biti srebrenka te boji. koja će biti ravna, na kojoj ne ima planina niti udolina. I svi će ljudi stati na toj zemlji, zemlji koja se zove Erdul Mahšar, zemlja Mahšara. A Mahšar znači sakupljanje gdje će svi biti sakupljeni tu, i prvi i posljednji. Bez obzira na vrijeme kada su živjeli i mjesto gdje su živjeli. A meleki će ih okružiti sve u sapovima, sve u redovima, tako će silaziti s prvog neba, pa s drugog, pa trećeg, do sedmoga neba. Jer svako nebo ima svoje stanovnike od velika. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ I kada se džehennem užari, usija i rasplamca. Iako je on u osnovi užaren, iako on u osnovi je nepodnošljiv za čovjeka, ali još više toga dana će se rasplamsati. Zašto? Jer mu je to prilika jer mu je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala obećao da će ga napuniti. I on očekuje to obećanje. On očekuje da se to izvrši. A zašto? Pa znamo da će u stvari gorivo u džehennemu biti kamenje i ljudi. Kamenje koje se u tefsirima spominje da je to kibrit. Jeste li čuli za kibrit? Jeste li čuli, jeste li vidjeli kad se to primakne vatri? Kako to gori? Jedva čeka da, da planje da se raspali. To je dunjalučki kibrit. A kakav je ahiretski? Kamen je od kibrita. I u arapskom i u našem se kaže kibrit. Jedna zapaljiva materija. A drugo, bit će ljudi kao potpala džehennemu. Vakudu hen nasu val čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Ali ne ovi ljudi u ovakvim tjelesima i u ovakvoj materiji koja, rekli smo, ne bi mogla izdržati ni da se približi džehennemu. kao leptir prema svijeći, odmah bi otišao i ništa od njega ne bi ni ostalo. Ne mogu ova tijela to izdržati. Već jedna druga tijela. koja će se patiti u džehennemskoj vatri. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ I kada džehennem, kada džehennem se rasplamca. Kaže nam Resulullah sallallahu alaihi ve sellem da će toga dana biti doguran, doveden džehennem sa hiljada užita. Tolika je njegova sirina i veličina. A na svakom je po hiljada meleka. Koji će taj džehennem primaknuti zemlji mahšara. Primaknuti tim lijema. I džennetlije kada vide džehennem bojat će se i tražit od Allaha Đelešanovu zaštitu. idal džennetu uzlifet, a kada se džennet približi, ne kaže se kome, ali se zna kome, onim srednicima. Uzvišeni Allah nam nakon ovoga svega kaže i ovo je u stvari odgovor na ovo sve prije rečeno. Kad se to desi, kada, se pro, kada nestane sjaja sunca, kada zvijezde izgube svoj sjaj, kada se planine pokrenu, kada one deve bez pastira ostanu, kada divlje zvijeri budu sakupljene, kada se mora u vatru pretvori, kada se duše sa tijelima spoji, kada živa ubijena djevojčica bude pitana zbog kakvog grijeha je ubijena, kada se listovi raširi, kada se nebo ukloni, kada se džehennem rasplansa i kada se džennet približi. Sve to kada iza njega dolazi nešto što će se desiti. A to je alimet. Sigurno će znati. Nefsun svaka osoba. Ma sve ahbaret što je sa sobom donijela. Ma ahbaret. što je sa sobom donijela? Sve što je sa sobom donijela na kijametski dan. To drugim riječima znači sve što je svaka osoba uradila na dunjalu. Ali ovo je precizniji izraz. Nije rečeno samo šta je uradila. Na drugom mjestu ima. Feme jamel miskale verratin. Hajren Ko uradi koliko atom dobra vidjet će ga. Vidjet će to šta je uradio. Ne kaže se bit će kažnjen ili bit će nagrađen. Jer nije samo rad taj jedini šart. Ne pita se samo jesi li radio. Nego kako si radio, jesi li iskreno radio, jesi li bio ispravan i tako dalje. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ Ako vidi ko uradi i koliko atom zla i to će vidjeti. A ovdje kaže ma ahdaret. Ma u arapskom jeziku znači čestica koja ukazuje na bilo šta. Makar bilo nešto najmanje. Ma ahdaret, bilo šta da je ahbaret donijela na kijametski dan. Što znači šta je uradila na Dunjaluku i takvo joj to bilo upisano. Postavlja se ovdje pitanje. Zar, zar čovjek ne zna šta je uradio na Dunjaluku? Dva su odgovora. Prvi odgovor, čovjek uopšteno zna šta je radio. Ali dosta toga čovjek zaboravi. Jer će se tamo polagati račun za svaki dan i za svaki sahat i za svaku minutu i za svaku sekundu. I šta si u svakom času uradio? Ko to može od nas pamtiti? Ko to može upamtiti šta si ti te i te godine? Ne znaš koje si godine uradio. A nekada, kad ti se kaže to i to si uradio, ti kažeš nisam. Zaboravio i da si uradio. I zato uzvišenje Allah kaže Ahsahu Allahu Venesuhu. Allah je sve to prikupio. Sabrao. A oni su to i zaboravili. I zato će se za sve polagati račun. I kada se mu'min boji toga dan, šta je onda s ostalima? Mu'min koji klanja, posti i bade čini Allahu Đelešanuhu. Gleda i nastoji da mu bude pokoran. Ako ga gdje šeitan i kako navrati na nešto, gleda da se odmah vrati i pokaje. A šta je s onima drugim? Drugi o tome i ne misle. I zato koliko čovjek bude spreman za to na Dunjaluku i koliko se toga bude bojao na, na Dunjaluku, neće se bojati na Ahiretu bit će siguran od toga na ahiretu. Jer uzvišeni Allah Đelešanuhu ne sastavlja dva straha. Bojiš li se toga na Dunjaluku, znači ispremit će se i čuvat će se, pa ćeš biti bezbjedan na ahiretu. A budiš li bezbjedan na Dunjaluku, ne budeš mislio o tome, ne daj Bože ti dočekati to. A doći će vakati tome. Dakle, to je prvo. Da čovjek i zaboravi sve šta je, šta je uradio. A sve će mu se predočiti. I drugo, sve, čovjek će znati sve šta je donio na taj dan. To jeste od onih dobrih dijela koja je učinio, znači i pokazat će mu se jesu li mu ta dobra dijela primljena. Jesu li mu ta dobra dijela primljena? Uzmite suru Ibrahim u kojoj uzviženi Allah Đelešanu govori o gradnji Kjabe. Njegov poslanik odabrani Ibrahim a.s. sa svojim sinom Ismailom gradi Kjabu. I nakon toga vidjet ćemo i u suri kad nam kaže Rabbena taqabbel minna. Allahu ti ovo ukabuli od nas. Ovo nam primi. Šta je on to radio? Je nešto po svom nahođenju? Po svojoj pretpostavci. Vahij od Allaha Allahu naredio sagradi kjabu. Šta gradi? Džamiju tek tako, jer iako je džamija, sagradi džamiju, kolika je vrijednost da se takvome čovjeku koji ima Allaha sagradi džamiju, garantuje mjesto u džennetu. Ko od halali metka se iskrenom namjerom to učini. A graditi kjabu znači kiblu svih ljudi. Po Allahovom vahju. I nakon svega toga Allahu ti meni ovo kabuli. Jer ibadet, kada učiniš kako treba, on će te dovesti do poniznosti Allahu Đelešanu, a ne do oholosti. Da kažeš, e sad sam ja postigao, sad niko više nije ko ja. Sad ja mogu raditi šta ja hoću. Odma je taj ibadet koji je učinjen bata. Jer e, dokaz da ti je neko djelo primljeno kod Allaha Đelešanuhu jeste da te ono navodi na drugo dobro djelo. Navodite na poniznost Allahu Đelešanuhu, na šukur, na zahvalnost, na istigvar, na veću vezu s Allahom Đelešanuhu. Nije kad klanjaš što prije to da učiniš, što prije da se oslobodiš toga. Nikako. I zato ulema sa dokazima spomenula je da je rukn i osnova bez koje ne može valjati namaz, šta? Ta'dilul erkan. A to je smirano i skrušeno namaz obaviti. I zato neispravan je namaz ono Allahu akbar, Allahu akbar. Ne može tako. Jer Resulullah ali kaže svome ashabu, kaže mu, vrati se i klanja jer ti nisi klanjao. Tri puta ga vraća. Pa kaže tako ti onoga koji te je poslao sa istinom, ja drugačije ne znam klanjati. A šta je? To je upravo ono, sam ja Allahu limen hamd, Allahu ekber, Allahu ekber, Gdje je to smirenost? Kažemo, vrati se i klanjaj, jer ti nisi klanjao. I ne ima tu nikakve petve da hiljadu muftija kaže može, kad Resulullah ali sad kaže ne može tako. Nisi klanjao, kaže. Jedan od ashaba kada je vidio jednog tabina da tako klanja na brzinu, kaže mu, otkad ti to tako klanjaš namaz? Kaže, ja klanjam ovako namaz 40 godina. Kaže, ti 40 godina nisi klanjao. Ti 40 godina nisi klanjao. Nismo mi to rekli. Nije to izmislio neko. To su riječi Allahovog poslanika, ali sad Vrati se pa klanjaj, jer ti nisi klanjao. Dakle, hoće se i skrušenost u tome namazu. Ne bilo kako. Jer Allah uzvišen i to je jedna veličina. Bolje ti je dva rekiata klanjati kako treba, nego hiljadu kako ne treba. Jer ono dva je kabul, a ono hiljadu ne vrijedi. Dakle, ne bilo šta sa Allahom Dakle, traži se ta iskrenost i traži se ta skrušenost. Da te ibadet navede na drugi ibadet. I tako se mu'min odgaje. I zato ne može mu'min biti ovom. Ne može mu'min biti gord, ponosan na drugim ljudima. Da misli da je on nešto, a drugi nisu kao on. Mu'min ne može biti taj kome kad se kaže, pa ovako Allahova vjera kaže, da kaže jest, ali naši adeti, naše običaji, naše žene, ne, ne smijem ja kući doći bez vladnog prstena. Šta će mi kazati moja žena? Nema tu raspravi. Tu ti je, jel ti Allah preći ili ti je preći sav ostali svijet. Ma ahbarat. Ono sve što je donio na sudnji dan. Drugim riječima, što mu je prihvaćeno od njegovih dijela i ono što mu je odbačeno. I zato namazi i onda zatim svi ostali ibadeti. Zar uzvišeni Allah ne kaže lil musallin. Teško li se klanjačima? A šta je klanjačima Ali ne bilo kakvim klanjačima. Elledina hum an salati sahun. Koji su nemarni u pogledu svoga namaza. Olako drže do njega. Pa će mu taj namaz na danu doći i reći će mu Allah te upropastio ko što si i ti mene upropastio. Dovu će protiv njega činiti. I biti mu tužitelj na sudnjemu danu. Dakle, moramo u osnovi, mi kao umet cjelokupni, da promijenimo svoj odnos prema Allahu šanogu, kako bi i on promijenio svoj odnos prema nama, jer ovo danas što se radi od muslimana, to je prije bilo nezamislivo, a kamoli da neko uradi. Allahov poslanik, ali zato selam, radi jednog muslimana rat diže. A danas, kad bi sve do jednog uništili, Allah najbolje zna ko bi se digao. Dakle, Mora se naša situacija izmijeniti u osnovi. U osnovi da budemo za našu vjeru i da nam je ona glavna i da to drugi znaju. Pa će Boga mi i oni drugačije gledati. A gledali, ne gledali, onda ćemo biti snaga i onda ćemo biti, što kažu, faktor koji utiče na sve ostalo na dunjaluku. Dakle, to uzvišeni Allah od nas traži. Traži iskrenost u dijelima i traži da budemo opredjeljeni za njega i raditi onako kako je on propisao. Inače, doći će dan suda. I rekli smo, ovi ajeti, kada su objavljeni, kada su objavljeni, nisu u Medini objavljeni. Kada su muslimani već imali vojsku, kada su muslimani već imali sve što je potrebno jednom muslimanskom društvu, ne. Ovo je u vremenu kada se jedan od njih bojao da javno klanja. Ko što se danas jedan boji od nas izaći sa ženom, nas možda tako i ne primjećuju, ali sa ženom pokrivenom među svijet, da nam neće šta kazati. Tada je to bilo objavljeno. Kada muslimani nisu imali nikakve snage. Ali ih je ovo odgojilo i ovo ih je uspostavilo na njihove noge kako treba. Tako da su sutra i pred Cezara, pred Kajcara, pred Kisru, perzijskog vladara, pred sve ostale vladare svijeta, jedan od njih bi stao i rekao istinu, nije se bojao u ima Allaha ničijeg prijekora. Dakle, vidimo iz ovoga praktično da su ovo ajeti koji su objavljeni u najtežiji momentima za islam i muslimane. Pa su ih ojačali i očvrstili. Jer kad musliman zna da će doći ahire, da će polagati račun pred Allahom Đelešanu, šta ima da se boji? Koga da se boji na dunjalu? Šta ima najgore? Recimo, po pretpostavkama, izgubit život. Pa nije to kraj. Nije to kraj ima ahiret. Tamo je prava nagrada. Ako si pravi mu'min, nema šta da gubi, da, gdje ima šta izgubiti, samo dobivaš. Kutari su te velaja, Tvoje grije, ako te uklonio tvoje grijehe na sebe smako, na sebe preuzeo, ti ode čist. Nema šta izgubiti. Izgubiš samo ako očišćeš odeš pred Allaha ne opredijeljen Jer ko ne bude ovdje na Dunjaluku čvrsto znao kud ide i šta mu je cilj, neće tamo na Ahiretu znat. Ko na Dunjaluku nije bio u safovima džemata i tako dalje, i tamo ne zna kome će pristat. Vidjet će ljudi svemu i svačemu pristaju. I onda prema tim skupinama koje su slijedili idu sa njima. Alimet nefsom ma ahbarat. Ove riječi kada je čuo Omer ibn al-Khattab radijallahu anhu rekao je ovo je najriječitiji govor. Jer zaista Kur'an je opisan riječima uzvišenog Allaha Đelešanuhu Huwa wa To je taj govor koji te raspoloži, a isto tako te rasplači. Govor uzvišenog Allaha Đelešanu. I ljudi su ga poznali. I to im je bio dokaz da je da je u stvari ovo objava od uzvišenog Allaha Đelešanu. A kako i ne bi poznali? Pogledajmo mi na Dunjalu jedan primjer. Mi koji nešto znamo od ovih dunjalučkih nauka, neko je pozna, zna ovaj jezik, neko ona i tako dalje. Ko zna ove strane jezike? Među Arapima, na primjer. Vrlo lako, čim neko progovori, može poznat, a ti si iz Misira, ti si iz Šama, ti si iz Arabijskog poluotoka, ti si od Ozgoj Sjeverne Afrike, negdje iz Tunisa, tu si negdje. Kad ovdje, progovore negdje po Europi, kažu, a ti imaš bečko narječje, njemačko, ti imaš ovo. Kad se među ljudima pozna po narječjima, kako se to ne bi poznalo između govora stvoritelja i stvorenja? Kad je tako među ljudima, među stvorenjima Allahovi, ne samo po tome narječju, nego se poznaje u osnovi po govoru i zato čim su ljudi čuli govor Kur'ana, prihvatali su islam. I tada je bilo problema, ko što ih i danas ima. Kada su vidjeli neki da će im to poremetiti njihove pozicije na vlasti, njihovu ekonomiju takozvanu ili njihove ovosvjetske koristi, izdali su naredbu i rekli la sme'u li hadal Kur'an. Nemojte slušati ovaj Kur'an. I bilo je jedno vrijeme u Meki kada je Kur'an bio zabranjen da se sluša. Jer ne može onome zabraniti da uči. Ali može onome zabraniti da, da ga sluša. Pa su potajno dolazili nekada i slušali Kur'an. Nekada bi se na putu sretali dolazeći da čuju Kur'an. Jer to je neobičan govor. Džini kad su čuli ovaj govor. A mi znamo što su džini, nevidljiva bića koja puno duže žive nego ljudi, brže se kreću, prenose informacije i tako dalje. Znaju, imaju mogućnost da saznaju dosta toga, više nego ljudi. Kad su čuli učenje Kur'ana, rekli su inna se mi'ana Kur'ana ađeba. Mi smo čuli jedan čudan Kur'an. Čudo jedno. Nikad to prije nismo čuli. Oni drugi kažu semjena kitaben unzile min ba'di Musa. Čuli smo knjigu koja je objavljena iza Musa. Što znači od Allahovog poslanika a.s. do Musa selam negdje oko hiljadu i pol godina. Oni to kažu knjiga koja je objavljena iza Musa Selam. Znači to je njima blizu negdje. Unzile min ba'di Musa. Došla je iza Musa. Oni se začudili tome govoru. I mi ne možemo opet, ponavljam, ni zamisliti kolika je šteta čovječanstvu, a da ne kažemo ovome islamskom ummetu to što se ne zna i ne poznaje arapski jezik. To što arapski jezik nije prvi na Dunjaluku, da ga svi ljudi razumiju. Jer uzvišeni Allah kaže فَأَجِرْهُمْ hatta يَسْمَعُوا كَلَامَ Allah. Daj im priliku da čuju Allahov govor. Da ne imaju opravdanja. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينُ Kur'an kaže da smo ga objavili ovaj Kur'an nekim strancima, ne Arapima. فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ Pa da im je učen, ne bi vjerovali u njega. Što? Zato što ga ne razumiju. Mi sada govorimo da cijeli svijet treba da zna arapski jezik. Kome je pravo, kome je krivo. Nek govore šta hoće. A šta je sa nama muslimanima? Znači to da mi muslimani ne trebamo. Mi smo preći da se ponosimo ovim. Pogledajmo kod židova kako je. I svih krajeva svijeta se sakupljaju. I kolika sredstva troše da svoj hebrejski jezik ožive. Jer znaju da je u tome njihov opstanak. A nas musliman kad dođe negdje, izađe iz naših krajeva, stidi se da kaže sahan, ne kaže tanjir. Što? Jer ćete kazati, evo ga, došao musliman iz Bosne negdje od ozdo. se da govori svojim jezikom koji je u stvari poneka riječ provukla se u naš jezik i ostala do današnjih dana. Nisu je uspjeli strebiti. Ni Karadžići, ni onaj prvi, ni onaj drugi. Ima i prvi jedan. Kažu, Vuk se zove. A ima onaj drugi Karadžić. Koga fataju, tako rekući. Ako ga fataju. Nisu uspjeli to istrijebiti. Nisu uspjeli to uništiti. Čega se stidi? Stidimo se nekada koju riječ progovorimo, koja vodi porijeklo iz toga. Da nam se ne kaže, eno, imaju neku vezu sa Arapima. Šta je to sramota? Imamo vezu sa svim muslimanima svijeta. Šta je to? Hoćemo se odreći svoje vjere? Hoćemo se odreći Kur'ana koji kaže innemel mu'minuna ihva. Svi mu'mini mogu biti samo braća i ništa drugo. Treba li mu pomozi ga? Jel napadnu stani uz njega? Ili se bojimo? Ili ne smijemo? Ili gledamo šta će nam se kazati? Dakle, Prvo, mi treba svojim primjerom da pokažemo. Jer ono danas što se nama radi, ono danas što se nama čini, nije bilo ni zamislivo. Jučer, a kamoli prije toga. I ako se mi kao umet ne promijenimo i ne promijenimo naš odnos prema našem dinu, ne daj Bože, može se svega očekivati. I svašta nas može zadesiti. Fela ukasimu bil hunnes. I zato, kao poruka ovoga jeste, vi nastojite svi. Jesi li jednu riječ iz Kur'ana naučio arapskog jezika, ponosite time. Hvataj to. Jer kad učiš strane jezike, pa ovo ti je preče. Jer ovo učiš radi ahireta, a ono učiš radi dunjaluka, radi fara koje će kasnije proći, doći ako dođu i proći. A ovo ti ostaje. I zato arapski jezik je nužan za tebe. Nemoj da budeš pasivan u pogledu svoje vjere. Nauči koju riječ, ponosi se time. I drugo, našu djecu postičimo na to. Postićimo njih ono što je nama prošlo, da, da oni nauči da oni među sobom arapski jezik govore. Jer to nije vezano za naciju, to nije vezano za ovu ili onu državu, to je vezano za naš din, za našu vjeru, za razumijevanje Kur'ana, za razumijevanje hadisa i tako dalje. I to je jedna obaveza i dužnost. Fela ukusimo bil hunnes, kaže nam uzvišeni Allah i kunem se bil hunnes zvijezdama koje se skrivaju. Ima Allahovih stvorenja i ima Allahovog stvaranja za koje mi nismo ni čuli ni vidjeli. Ne znamo to uopšte. A kamo li da pouku uzmemo iz onoga što smo vidjeli? Allah nam dželle govori o svojoj veličini. El džavaril, one koje se kreću. Ko je uspostavio taj savršeni zakon u kosmosu? Kretanje tih zvijezda, da ne navudi zemlji. Ko je to uspostavio taj zakon? Mora da ima zakonodavac, koji sve prati i kome je sve poznato. El kunnesi koje se gube iz vida. Čas ih vidite, čas ih ne vidite. Šta se to dešava? Ko je uspostavio taj savršeni red? Koji je to sistem? Jel to sistem onate koji kad se isključio ne znaju šta je bilo, ko je to uradio, šta je, ne znaju ništa. Ako reklo bi se sve znaju, ne uzubila. To je pitanje akide. Allah lešanu jedini zna sve. I on sve prati. I on je najmoćniji. Nego ljudi hoće da prevare jedni druge. Da kažu ne, mi znamo sve. Mi sve pratimo. Nas se bojte. Ne uzubila. Samo Allah. Fela takševum vahšeuni. I ne bojte ih se. Mene se bojte, Allah kaže. Jer hoće da se kaže mi sve znamo. Šta radiš u kući znamo. Dobro bi bilo da vi znate šta se u vašoj kući radi. A nije u našoj. To bi trebalo tako da bude. El džavari kunnes i zvijezda koje kreću se po određenim putanjama po Allahovom zakonu i koje se skrivaju. إِذَا Asas I tako mi noći kad svoj veo spušta. Mrkle one noći. i إِذَا تَنَفَسْ I tako mi zore kada diše. Kako to zora diši? Šta se to dešava? Novi dan dolazi. Novi život se rađa. Veliki Allahovi znakovi jajeti. Ovo ćemo se žala ponovo vratiti. Innehu le resulin kerim. To je bez sumnje, to je sigurno riječ kaulu. Kako riječ? Zar to nisu riječi? Zar to nisu rečenice? Govor. Kaul. Naziva ga, to je riječ. Kako? Jer sve je jedinstveno. Ovo se ne suprotstavlja ovome. Jedinstven govor kao jedna riječ. Drugim riječima, cijeli ovaj Kur'an kaže vam Allaha vjerujte. I to je cijela poruka. I od dženneta, i od džehennema, i od namaza, i od zekata, i od borbe na Allahovom putu, i sve, sve, sve u ovoj vjeri jeste vjerujte Allaha. A to svoje vjerovanje pretočite u pokornost njegovoj. Njegovoj pokornosti. To jeste pokažite i dokažite to. Le kaulu, to je riječ Resulin poslanika. Kerim plemenito koji pri sebi ne ima mahana, bezgriješnog, meleka Džibril Emine. To su Allahove riječi, normalno, ali on je prenio Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, od koga? Od uzvišenog Allaha te bareka wa ta'ala sa sedmog neba na zemlju. Kolika je to snaga, kolika je to udaljenost, kako je to čudo vah, inša Allah, o tome ćemo progovoriti. Ali hoću da vam kažem o ovome ajetovom prilikom prije nego što nam vrijeme istekne, kad uzvišeni Allah kaže vi koji je snažan. Kad Allah kaže da je neko snažan, vidit ćemo što znači. Inde dil arši mekin, onaj koji je cijenjen kod vlasnika velikog prijestolja, velikog arša prema kojem je i kursi i cijeli kosmos, a li zemlja kao jedna halka koja se baci u, u prema tome aršu. Da vidimo nešto o kazivanju o Džibrili Eminu. A to ćemo vidjeti, inša Allah, kroz to ćemo inša vidjeti kroz kazivanje o tome kako je Džibrili Emin uništio lutov narod. Poznato nam je da je ovaj melek zadužen za vahij, za Allahovu objavu. To jeste za ono što uzvišeni Allah Đelešanohu kaže da prenese njegovim poslanicima. Nekada su čuli direktno Allahov govor, neki Allahovi poslanici. Kao ko? Kao prvi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, a gdje to? Na sedmom nebu. Inde sidretil munteha. Kod sidretul munteha. Na mjestu gdje je uzvišeni Allah Đanrešanuhu govorio sa njim. I gdje mu je naredio namaz. I njemu i njegovom momentu. I govorio je s kim? Sa Musaom I čuo je Allahov glas i Allahov govor. A nekada je Allahov govor preneo šeni preko Meleka Džibrila. U slučaju Lutovog, ali i selam naroda, uzvišeni Allah Đelešanuhu poslao je Meleka Džibrila da uništi taj narod. Imamo više predanja o tome E, između ostalog Muđahid kaže, Džibril je uzeo lutov narod i zajedno sa njihovom stokom i imovinom podigao uvis. Cijelo jedno mjesto. A kaže se da su to bila četiri mjesta. Sodoma, Gomora, Saba i Saud. Dakle, četiri mjesta koja je Melek Džibril podigao uvis. I to je u zoru bilo. Džibril je uzeo lutov narod i zajedno sa njihovom stokom i imovinom podigao uvis tako da su stanovnici neba čuli lavež njihovih paza. Zatim ih je izvrnuo. naopak. A Katade kaže, isto jedan od mufesira, među tavinima, Saznali smo da je Džibril alihi selam, a i za meleke se kaže alihi selam. Što? Zato što su Allahova stvorenja. Zato što su Allahova stvorenja. Da mu Allah podari spas toga dana. I njima će trebati spas toga dana. Pošto se rasvanulo, raširio svoje krilo, jedno od šestotina. I rasturio sve što su imali na zemlji kuću, kuće, stoku, kamenje, drveće, zatim je sve smotao u svoje krilo i popeo se na ovo svjetsko nebo, tako da su stanovnici čuli glasove ljudi i pasa. Potom je to izvrnuo i poslao na zemlju, pa je jedno drugo smrvilo i ono što je bilo gore došlo je dolje. Uništili tako. A šta se desilo na sa tim narodom, kaže nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, فَلَمَّا جَاءَ emruna, a kada pade naša naredba, dakle kad dođe vrijeme naše odredbe, جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا Što se desilo pred izlazak sunca, kaže uzvišeni Allah, učinili smo da ono što bi gore, da bude dole. Dakle, da bude izvrnuto. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ I na njih kao kišu grumenje od pečena blata spusti smo. To jeste od skamenjene zemlje. Mendudin, koja je neprestano sipala po njima, iako su bili izvrnuti. Ali Allahu azab poseban. Stalno, neprestano sipala mu se uemeten koje je bilo obilježeno. Mufesiri kažu, svaki komad je bio obilježen na koga će pasti. Svaki komad je bio obilježen koga će zadesiti. Dakle, iz ovoga vidimo da uzvišeni Allah nam opisuje veliku snagu toga meleka. Meleka Džibrila. U Kod Ibne Abbasa se spominje e, da nam kaže u vezi ovoga naroda i tih radnji koje su oni radili, nemoralnih, to jeste ženili su se muškarci sa muškarcima, a žene sa ženama. I imali tako bračni život. Kaže nam u hadizu koji je merfor doseže Resulullah s.a.v. Koga nađete da radi slično lutovom narodu, ubijte ga. I onog ko to čini, i onoga nad kim se to čini. Imam i Šafija i jedan dio islamske oleme smatraju da takve treba ubiti, bili oni oženjeni ili, ili ne. Prema ovome hadisu. Dok imam Ebu Hanife zastupa mišljenje da ga treba baciti takvoga svakako ubiti, ali da ga treba baciti s visine tako što će na taj način biti ubijen, a za njim pobacati kamenje kao što je uzvišeni Allah Đalešanu učinio sa lotovim narodom. I ovo je opet jedan išaret i znak e, za one koji kažu da se pridržavaju hanefijskog mezheba. Imam Šafija kaže treba ga samo ubiti. Ali u ovome slučaju imam Hanife žeši. Kaže, jes treba ga ubiti, ali to ubijanje će biti što će se baciti sa visine i na njega kamenje pobacati. Da ne misle neki hanefijski mezem možeš ostaviti namaz, možeš svašta. Ne, ne. To je što je shvatanje nekih tako, ali takav hanefijski mezem, nije. Nije to nacionalni mezem, Nego je to jedan od priznatih mezeba islamskog ummeta jedan od pravnika islamskih koji je prihvatio ovaj islamski ummet koji su govorili po dokazima Korana i sunneta Resula ali Dakle, iz ovoga vidimo veliku snagu toga meleka koji je donio vahje Allahovom poslaniku sallallahu sallam. Kako mu je donosio vahje? U kojim prilikama sve? Načini. I ostalo, inša Allah, u sljedećim kazivanjima ćemo to, ako Bog da, inša Allah, obraditi, kao i pitanje da li je Resulullah sallallahu alaihi sellem vidio Allaha jako i ako jest kako ga je vidio i pitanje da li je vidio Meleka Džibrila kada i i kako u nastavku ovih kazivanja u suri Tekvir. Molim uzvišenog Allah da nas pomogne, ojača i učvrsti na pravom putu. Amin, ja rahman, rahmi. Subhanak Allahumma, bihamdika, šadu la ilaha ila anta, astagfiruka, otubu ilika.